bir məqalə hazır olsun, sponsor yoxdur mu? Yox, yox. Orada gətirir ki, e, ticarətin növlərindən qurumların və yaxud ümumiyyətlə hər hansı bir məhsulun pulunun əvvəzdən verilməsi, halbuki o məhsul hətta onu satanın əlində olmasa da deyir, caizdir. Hə. Bu nə qədər doğrudur? Ümumiyyətlə o qardaş birinci elm tələbəsi deyil. Yox, mən demirəm, bu tərcümə elm düzdür, tərcüməsi bilmirəm hardan gəlir. Hə. Ola bilər indi gətirib Qardavidən, ixvanlardan zaddan, Allah bilir. Var mı elə bir şey? Ola bilər, ixvanlardan, qardav ola bilsin, caiz yox, olsun. Yox, nəsə şəriyyətdə var mı belə? Yox, əslində yox, əsl, əsl budur ki, yox. Amma indi ola bilər, indi birinci fikir məsələ deyil. Fikir məsələdə ola bilər, hərcə də ikinci də bu ixvanlar çox şeylər, məsələn, caiz görüblər, caizləşdiriblər. Ola bilər, hansı fikirdə deyib alim, ancaq qabul olan rəy deyil. Yəni, möhtəbər də deyil. Lakin görürsən, şişirdirlər, məsələn, qardavi, qəribə fikirlər var axı. Ümumiyyətlə o e, tərcümə eləyən barədə artıq e, biraz məsələlər fərqli müstəviyə keçildi. Ona artıq məsələsi açıqlamaq nə qədər də doğrudur məsələn bu adamın ki, açıqlama lazımdır. Lazımdır artıq. Açıqlama lazımdır, hə, açıqlama. Qardaşımızdır, amma elm tələbəsi deyil. Yox, elm yəni, tələbəsi. Ondan sual soruşmayın. Sual elm tələbələrindən soruşun, möhtəbərlərdən. Çünki bax bu elmsiz dinimizdir, baxın kimə götürürsüz. Aydındır? Yox, nəsiyyət zad eləyən var mı? İndi Allah bilir, nəsiyyət onu ala bilər, insan qabul eləməsin zad, hə. Amma belə, yəni, əlhamdülillə, yenə qayıdır söhbət ki, əlhamdülillə, kifayət qədər oxuyan qardaşlarımız var. İcazə alıblar, onlara icazə verilib. Yəni, onları tərkləyib, deyib, yəni, bir-iki dənə əlif bəni öyrənənlə və ya geyib haradasa bir 3-4 ay qalıb və ya kimsə dərsdə 3-4 dəfə oxuyub, oturub, ona üstünlük vermək səhvdir, qardaşlar. Səhvdir. Dünyavi məsələlərdə buna rayət eləmirik. Yəni, rayət eləyirik. Məsələn, adı maşın xarab olanda biri var, usta 3-4 dənə şey öyrənib, onun yanına aparmalıq. Var, mütəxəssin yanına. Amma yenə qayıdırıq dini məsələ gəldi. Buna rayət eləmirik yenə. Yəni. Dünya məsələlərdə necə rayət eləyər? Dini məsələlərdə heç olmasa, düzdür, dini məsələlər daha şiddətli rayət eləməliyik. Heç olmasa dünya <laughs> məsələlərə necə rayət eləyə eləsək, Vallahi, çox problemlər görürsən ki, aradan qalxar. Şeyh, o sizin sözünüz bir sual vermək istəyirəm. Qardaş bizim cəmaatın içində elm tələbəsi kimi tanınır. Yox, səhvdir, o səhvdir. Ümumiyyətlə, qardaş. Yəni, nə demək istəyirəm? Yəni, o qardaş deyir, deyir, nəsiyyət edir. Yəni, onun qardaşı çağırıblar, nəsiyyət olunub. Yox, bir şey deyilib ola, deyilib, bir neçə dəfə deyilib. Ancaq Allah bilir. Belə, mən bilmirəm, açıqladım, amma bir neçə dəfə nəsiyyət olunub ona. Nəsib olunub ki, bəzi fikirlərinə ki, belə olmaz. Müraciət edən çoxdur, qardaş. Hə, ona görə lazım da öyle. Bir də rus dilində. Ha, qaldı ki, e, deməli, bir sən indi elə məqamdır ki, hətta qardaşlar da o, yəni deyir ki, aydın olmalıdır mövqeyi. Minhəc, əqidə aydın olmalıdır. Bəs salam. Kimin minhəci nədir? Aydınlıq gətirsin. Yəni, tutaq ki, sən, məsələn, minhəcin budur, Mən sənə demirəm, bu minhəcdə ol günə. Yəni, başqa minhəc edər. Yox. Sadəcə minhəcvi gizlətmə. Aydınlıq elə. Yəni, biz bilək kim kimdir, bilinməlidir. Aydın, çünki problem nədədir? Təkvirçilər neçə vaxtı deyirlər ki, onlar təkliqdə başqa şey deyir. Cəmaat arasında başqa şey deyirlər. Və ya onlar gizlədir. Sağ. Aydındır. Bu sözdə hələ belə deyil. Ona görə bax qardaşlar da hamısında ümumiyyətlə aydın olmaq lazımdır. Sən əgər o fikirdəsənsə, sən qalğın o fikirdir. Mən sənə demirəm təkrar o fikri. Lakin bildirgin o fikrim ki, biləysən kimsən. Həmçində başqa. Ona görə elə məqamdır ki, sənə aydın olmaq lazımdır. Və salam. Bağlıdır. İmamlı sual-cavabları var, ona görə sual-cavabı başlayıb. Yəni, Yox, mən məsləhət görmürəm, hətta onun üçün nədir ki, sual-cavab məsələyə girişsin. Aydın qardaşlar. Çünki din, dindir, bu oyuncaq deyil, bu məsələyə biraz şey eləyən, girişməyi düzgün deyil. Din məsələ ağır məsələlərdir. Belə baxanda hər, hər hansı bir insanın cahili və yaxud da ki, azmış bir insanın çıxarılır dəvətə, onun əqidəsini üzə çıxarırlar. Çox yaxınlarda ələskəri, misal üçün, beyni falan insanlara açıqlaması ilə göstərdi, acizlər. Bu şey deyil bir yandan baxanda. Çünki insan hamı görsün. Yaxşıdır, yaxşıdır. Ancaq belə insanların ən azından artıq şey olduqda, onları cəbata çağırıb sadəcə onların içində olanlar üzə çıxarmalı. Problem, problem isə nədir? Ən azından buna son qoyulsun. Yəni hə. artıq bilinsin. Ya desin, hə, yox, mən səhv eləmişəm, ümumi şəkildə. Hə, odur da, odur problem. Ya da ki, desin, yox, mən bu fikirdə qalıram. Məsələn, insanlar bilsin. Gizlətmək lazım deyil, nə əqdəvi, nə də minhəcvi. Sən demək, deyən yoxdur, mən əqidəmi qəbul eləməyəm minhəcvi, yox. Sadəcə öz əqidə, öz minhəcvi aydın, aydın göstər Biz də biləyik, səni oturmaq olar, səni demək olar, elm öyrənmək olar səndən, yoxsa yox. Mütləq bu məsələ mühümdür, qardaşlar. Ona görə problem isə nədədir? Məsələn, e, normal, normal gəlir, gəlir, sonra sən demə, bu başqa şeylər fikirləşirmiş. İshar dilə gedəsin. What problem? Gəl deyirsən, deyirsən, deyirsən, deyir ki, mən belə şey demirəm. Amma sonra görsən ki, eşidirsən və ya başqa cür, yox, saat elə məqamdır ki, əqidə minhəz aydın olmalıdır və salam. Şeyh, bir sual verir Allah. Görəm, misal üçün, minhəz məsələlərinin bağlıdır. Bu məsələlərin belə elmi olmayan ya da təzə gəldi İslama. Ancaq hələ yəni, tövhidi yaxşı öyrənmək. Bu məsələləri onlara açmağın faydası var yoxsa yox? Faydası, yəni, təbii ki, faydası açılmalıdır məsələ. Faydası odur ki, ümumiyyətlə bu saat minhə, özün də görüşürsən ki, minhəc məsələləri bu saat çox danışılmalıdır. Düzdür, mən də səninlə razıyam ki, təzə adama belə məsələləri düzgün də danışmaq. Gedir internetdə axtarır. Hətta məsələn, mən hətta təkfirçilərə də deyirəm ki, və ya başqalarına qardaşlarına, hətta Mədinədə oxuyan uşaqlara. Məsələn, tutaq ki, Saudiyada o şeyxlərin arasında olan problemlər bizim cəmaata lazımdır o demək. Yəni, tutaq ki, hansısa alim, hansısa alimin arasında elmi mübahisə var, elmi. Bu normal aldı. Bu normal aldı, yəni elm tələbələr bunu normal yanaşır. Amma bunu gətirir hansısa, deyir, o, filankəs, filankəsi belə dəyişir, qutardı. Hə, bu şişirdilir, zat, hətta yəni təkfir olunan dərəcəyəcə. Bu düzgün deyil. Lakin problem buradadır ki, məsələn, indi də özün də görürsən ki, minhəc, əqidə zat məsələlər qarışıbsa, İndi ola bilər, məclisdə təz adam olsun, aydındır məsələ. Ancaq da, belə vəziyyətdə daha neyin etsən, e? danışmalısan. Qoy eşitsin, qoy bilsin. Neyini? Qoy bilsin ki, sabah eşitsə, artıq xəbərdar olsun. Hansı formada yəni ki, nəsiyyət? Yəni, təbii ki, e, yəni o təzəyə... Hə, yəni, ümumən, digərin sən məclisə, məsəl üçün, ömür söhbət gedir. Sən necə e, eşitdirməlisən, hansı formada? Yəni, mən sən bunu belə, məsələn, sələfin, sən ümumiyyətlə çalışqinə o birisi tərəfi tənqid yox, sən sələfin minhəci bəyənlə, və deyinə sələfin minhəci budur. Sonra özü biləndə, sonra getsə başqa yerdə, başqa cür eşitsə, o gələcək nəsə düz deyil. Sonra gəlib dəqiqləşdirsin. Dəqiqləşdirsin, hə. Və belə. Daha ki, göbələt gözəl üslubu daha yaxşıdır. Hikmət, hikmət hər bir şeydə olmalıdır. İndi məsələn, tutaq ki, biz o qardaşı deyirik ki, məsələn, qardaşımızdır, hə, amma demək ki, elm tələbəsi deyil və ya ondan soruş soruşun, biz onu söyləyik, onu təhəl eləmək deyil. Söymək deyil onu, təhqir eləmək deyil, yox. Sadəcə hər kəsin yeri var. Hər kəsin həddi var. Aydındır? Məsələn, kimsə tərcüməni yaxşı eləyir, qoy eləsin. Allah razı olsun. Kimsə bu məsələdə yaxşıdır, qoy eləsin. Amma onu keçməsin. Keçsin, e, əgər icazə verilib, əgər mütəməkkindir məsələdə, məsələni dərindən bilirsə, amma yox, məsələni dərin bilmədən keçirsə o problemdir. Adi dünyanın məsələdir. Dünyanın maşın yaxşı sürmürsən, oturmursan onun arxasında. Keçsən qırmızı zada, heç nə fikir vermirsən. Dini məsələ də belədir yəni bu elm tələbəsi deyəndə söhbət nəzərdə alınmır da, yəni onu orada oxuyub oxunması, yəni mədənənin şərti deyil sanılır. Yox, şərti ölmədiyinə. Yəni elm tələbəsi deyəndə yəni qəsd eləmirəm ki, mütləq mədinəni qurtarmaq lazım. Yox. Elə qardaşlar var ki, tutaq ki, hətta heç yanda oxumayıblar, lakin hələ yərhamikallah. Hətta elə orada çalışıblar, müəyyən səviyyə çatıblar, elhamdülillah. Müəyyən səviyyə çatıblar, yəni biz deyəndə elm tələbəsi bir dənə Mədinə oxuyanları qəsd eləmirik. Yox, səhv olar. Və adətsizlik olar. Aydındır. E, sadəcə, lab, amma tutaq ki, e, Mədinə tələbələrinə, yəni eytimad, yəni məslər baxımından daha çox olmalıdır. Daha çox olmalıdır. Yəni, onlarla məsələ daha çox olmalıdır. Çünki, necə olmasa da, biz demirik ki, alimlər ancaq Saudiyədə idi, lakin çoxsu oradadır. Yəni, mədəliyyət tələbələrlə belə fikir verir ki, başqa illərdəki tələbələrlə, böyük alimlərlə təmasda daha çox olublar. Yəni, e, eşitdikləri ola bilsin, daha çox olsun. Ola bilsin. Ehtimal çoxdur onda. Ona görə o cəhətdə yaxşıdır, ehtimal çox eləmək. Amma o demədə öyle olur ki, tələbələr heç nə deyil. Onlar heç nə bilmir, yox. Ola bilər adam gedib başqa yerdə oxusun, lakin əlhamdülillah müəyyən səviyyə çatsın. Hətta Mədinə tələbələrindən də çox bilsin. Mən deyirəm, əlhamdülillah, deyir kimsə bilir, deyirəm, qoy bilsin, lakin hələm danışmasın da, qoy oxusun yenə. Qoy oxusun hələ, birinci, ikinci mərhələni keçsin hələ, üçüncü mərhələyə çatsın, məsələn, mərhələlərdə elmin. Ece İbn-i Qeym rəhəməllah buyurun. Vallahi, əgər müəyyən bir səviyyə çatsa, mən də istəyərəm ki, savadlı adamlar olsun, la, mən geyim bundan dərs alaram. Burada nədir ki, burada heç şey yoxdur. Aydındır, qardaşlar, amma az səviyyədə, az məlumatda, az mütəməkkin elmdə az olmağında böyük məsələlərdən danışmaq düzgün görür.